Awit, Kabanata, Isandaan at Dalawamput Mapalad ang bawat tao na kay Yahweh ay may takot. Ang maalab na naisi, sumunod sa kanyang utos. Kakainin niya ang bunga ng kanyang pinaghirapan. Ang taong ito'y maligayat, maunlad ang pamumuhay. Sa tahanan ang asawa'y parang ubas na mabunga at bagong tanim na olibo sa may hapag ang anak niya. Ang sinuman kung si Yahweh buong pusong susundin, buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain. Mula sa Zion, pagpapala nawa ni Yahweh ay tanggapin at makita habang buhay, pagunlad ng Jerusalem. Ang magiging iyong apo, nawa iyong makita rin, naway maging mapayapa itong bayan ng Israel.